Egen hun aspaldikuak, mundian famatuik eta jokatuik den kirolatz mintza gitian. Zanko balua apre Egia, ez dela gaiza handik behar hortan jokatzeko. Zankoak, untsalaz askidia eta denak badutugu salbu bertsura iso maitek. Habosena jokatuik, haren, habosena jeraikik eta bortxaze, sos jamaile handiena. Soz horren junazteko, FIFA, Federazio Erraldoia, multinazional bat bezala junazten du BAFEA, uhunie libat bat bezala hotx. Hor hartino, denge espantagarrik. Ben azkenik, goizanko sei honetan, zazpi FIFA kokide ekuatuik izan dira, ustez, ehun eta hamar bat miliu zumbait, eh, baztertuik baziela ben alde, munduko kopak edo beste kopaik banatzez eskuin esker ben nahian abea. Nula lepoatzen ahaldugu miliu euro txarroik, jakitez erakunde eraldoi hunek zazpi miliar euro bildu dutila azken bost urtetan, Eh, munduko kopa hoien xaltzez. Step Blatter lehendakaiak beak errandu ben oiua zela eta urrezko arautziak eruten zutila. Step Forman zen ordin. Katarrak eta Rusiak Vladimir Putinen ahotik ben sustengie karideie halbe zain bertan ekoatuik izan dien hoier. Bon, ez da balio galta dezadan badakizien ez nurek dutian errezebituko dagun munduko kopak. Bai, Rusia eta Katarra jatzen den bezala, Munduko kopak ez du kopek bat baizik balio oh ez. Geostik step blatter belhendakaia kargia lusatu gukendu, benabek argia basterutzi behar gukendu. Baliozko gizon batek du ordaituko mainala, beroita hamar urte beno habo dienek amiatu die besekulazko zankua. Michel Platini edo Platos, nane edieiteko bezain trebe da huai, sos biltzeko eta postu importanten jamaiteko. Bena Michel, Jack Warnerekin Sepp Blatteren aholkulaia izan da. Zer erraiten da, Sepp? Halakoik ez dela irratien erraiten? Bena ba, ierrak, tranquil. Eskerrik hanitz, Jacki eta Michel.